Basi. Love check 2019. 2019. Huizo ni utlwe motho a gora ya a re boitumelo bo tswa mo dilong tse dinnye wa se tlhaloganye mme wa lemoga fa o tla go itetlelela go di dira le go di itemogela madume ke seaforika ba ba milweng ke kgaogo ya motlakase re lela mmogo boituelo mo matshelong a rona bo tla ka ditsela tse di farologaneng fela godimo ga tsotlhe ke rona ro le maikarabelo a go netefatsa fa re itemogela mofuthu o re bona boitumelo ka go rata go thusa go abelana le go kgathalela batho ba bangwe fa o dira dilo tse di siameng o ikutlwa o siame boitumelo bo tla jaana mo matshelong a rona go kgathalela batho ba bangwe go botlhokwa go a itumedisa go thusa batho ba bangwe ga go a ba siamela fela gore abela boitumelo gape gore tshola re itekanetse go kgathalela batho ba bangwe go aga setšhaba se se itumetseng se se itekanetseng sa batho ba ba ratanang ba ba thusanang dirang o ele tlhoko gore mo matshelong a rona ga jaana mongwe le mongwe o itshelela botshelo jwa gagwe ka kakanyo ya gore ga a tlhoke ope maitsholo a jaana a kgaogantse batho ba rona kgolagano ele lerato lele thusano ele ga e sa tlhole ele e re e tlwaetseng ka jalo bontsi jwa batho ba simolotse go itumelela mahutsana a ba bangwe ga e se boitumelo jwa nnete jo boitumelo jwa nnete bo tla morago ga go bona batho ba bangwe ba dira bontle ba tshela sentle ba itekanetse go ba thusa go fitlhelela maemo a go ba rata go ba kgathalela le go ba thusa gore abela boitumelo jo bo feteletseng beke eno re gakolola ka dilo tse dinnye tse o ka di dirang tse di netefatsang fa o itumelela botshelo jwa gago dikgwetlho di tla dula di le teng mahutsana tatlhegelo kutlobotlhoko le kgatelelo fela go na le dilo tse di dirang botshelo bo itumelesege bo lebosege re fano go gopotsa seno gore ga e se gotlhe mo go senyegileng re tshwanetse go ithuta go lemoga re feleletse re lebogela dilo tse re nang le tsone batho ba re nang le bone bontsi jwa rona mahutsana a rona a tlisiwa ke go baa megopolo ya rona thata mo dilong tse re di tlhaelang mo dilong tse re senang tsone re tshwanetseng go se dira fela ke go ema le go lemoga le go lebogela bonnye jo re nang le jone nnete ke gore bontsi jwa batho ba eletsa le go rapelela dilo tse o nang le tsone ga jaana se o tshwanetseng go se dira ke go ikgopotsa nako e o neng o rapelela dilo tse o nang le tsone ga jaana mo thapelong ya gago o ne o tshepisa gore fa o ka nna le tsone o tla di lebogela ka metlha le metlha gompieno o na le tsone dilo tse ga o di bone gonne o beile maatla gago mo go tse o di batlang tse o senang tsone le tse o di tlhaelang boitumelo jwa nnete bo tswa mo go lemogeng le go lebogela dilo tse o nang nang le tsone go le gonnye go le gontsi leboga o kgone go itumelela botshelo jwa gago go lebogela se o nang le sone ga jaana go bulela dikgoro tshegofatso tse dingwe go itumelela botshelo jwa gago le dilo tse o nang le tsone go botlhokwa mo boitekanelong jwa gago mo tswelopeleng ya gago boitumelo jwa rona ke maikarabelo a rona beke eno e ikaegile ka go go lemosa dilo tse o ka di dirang go netefatsa fa o tshela botshelo jo o bo itumelelang go botlhokwa go itumelela botshelo jwa gago go siametse kagiso ya gago ebile go siametse boitekanelo jwa gago e k o t l a fa beke ya bolesome le bobedi number 12 ya ngwaga beke ya bolesome le bobedi ya r e l c h e c k 2019 re go lemosa gore go botlhokwa go abelana go thusa go rata le go kgathalela batho ba bangwe go dira jaana go go thusa go tshela botshelo jo bo itumedisang go abelana le go direla batho ba bangwe ka botswa pelo ke selo se sentle tota dilo tse dintle di re fa boitumelo go tshwana le go lebogela dilo tse o nang le tsone go botlhokwa go tshela botshelo jo bo tletseng ka tlhagiso kgaodulu n g o r e g e t s e ruri ka dilo tse o senang tsone dilo tse o di tlhaelang o lemoga se o nang le sone mme wa se lebogela wa se itumelela ke dilo tse dinnye tota tse di dirang pharologano e tona mo matshelong a rona fa re ka lemoga seo matshelo a rona a ka tokafala thata a tlala boitumelo re go gakolola gape gore o tshele botshelo jo bo nang le ntlha o nne motho yo o nang le maikaelelo o nne motho yo o nang le ditoro ka tsela e o itumelela letsatsi le letsatsi thotloetso e ditoro tsa gago di go fang yone go nna le sengwe se se go rotloetsang go tsoga moso le moso go botlhokwa botshelo jo bo itumedisang bo tshimolola ka rona go itseone mooki